Papo reto, já te falei que eu não curto adultério. Se eu tô contigo é compromisso sério. Não vai na pilha dessas mina aí, que elas não querem ver você sorrir. Se tá comigo, mina, fica de boa. Não fica nessa de estresse à toa. Pega a visão que eu já te falei legal. Elas querem tudo sentar no meu grau. Ah, ah, ah deixa se levar, vou falar de novo. Amiga fofoqueira é amiga fura olho, não deixa se levar, vou falar de novo. Amiga fofoqueira é amiga fura olho. E ela quer sentar no seu lugar, e ela quer sentar no seu lugar, e ela quer sentar no seu lugar abre seu porra. E ela quer sentar no seu lugar E ela quer sentar no seu lugar E ela quer sentar no seu lugar Papo reto, já te falei que eu não curto adultério Se eu tô contigo é compromisso sério Não vai na pilha dessa mina aí que elas não querem ver você sorrir. Se tá comigo, mina, fica de boa. Não fica nessa de estresse à toa. Pega a visão que eu já te falei legal. Ela quer tudo sentar no meu grau. Ah, não deixa se levar, vou falar de novo. Amiga fofoqueira é amiga fura olho, não deixa se levar, vou falar de novo. Amiga fofoqueira é amiga fura olho. E ela quer sentar no seu lugar, e ela quer sentar no seu lugar, e ela quer sentar no seu lugar. Abre seu corpo, e ela quer sentar no seu lugar, e ela quer sentar no seu lugar, e ela quer sentar no seu lugar.